Նշանակվել է Արցախի պաշտպանության նոր նախարար։ ԵԱՀԿ առաքելությունն այսօր անցկացրել շփման գծի պլանային դիտարկում։ Արցախին այցելել եվրոպացի մի խումբ քաղաքագետներ եւ հետազոտողներ։ Քաշաթաղի շրջանում շարունակվում է հացահատիկայինների բերքահավաքը։ Արցախի պետհամասարանի ռեկտորը երեք լրագրողներին պատմել է բելգիական համասարան կատարած այցի մասին։ Բջջային կապի ներկայիս բաժանորդավճարն արդյոք արդարացված է։ Կյանքից հեռացել է Հայաստանի ազգային հերոս մեծ գործարար եւ բարերար Քրկ Քրքորյանը։ Երևանում մեծ շուկով են դիմավորել Բաքվից վերադարձած Մշամարտի Հայաստանի թիմին։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 15-ին ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանն ազատվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնից։ Նույն օրը երկրի ղեկավարը ստորագրել է հրամանագիր գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակելու մասին։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Արցախի հանրապետությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար գեներալ լեյտենանտ Մովսես Ակոբյանը ապարգևատրվել է Գրիգոր Լուսավորիչ Շկանշանով։ Հունիսի 17-ին նախագահ Սահակյանն այցելել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարարություն եւ բանակի հրամանատարական կազմին ներկայացրել նորանշանակ նախարար Լևոն Նացականյանին։ Նախագահը երախտագիտություն է հայտնել Պաշտպանության նախկին նախարար Մովսես Հակոբյանին իրականացված ցավալուն աշխատանքի համար, ընդգծելով, որ նրա հրամանատարության տարիներին Պաշտպանության բանակի մարտունակությունը հասել է նոր մակարդակի, լուծվել են բազմաթիվ խնդիրներ։ Բակո Սահակյանը վստահությամբ նշել է, որ Մովսես Հակոբյանը կշարունակի իր հարուստ փորձն ու գիտելիքները ներդնել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի նոր պատասխանատու պաշտոնում։ Խոսելով նորանշանակ նախարարի մասին երկրի ղեկավարը նշել է, որ Լևոն Նացականյանը հարուստ փորձ, բանակում մեծ հեղինակություն եւ հարգանք վայելող, խորգիտելիքներ ունեցող գեներալներից է, ով լավագույնս է դրսեւորել իրեն զբաղեցրած բոլոր պաշտոններում։ Արցախի հանրապետության զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը համոզմունք է հայտնել, որ Լևոն Նացականյանը նույն երանդով կաշխատի նաև որպես պաշտպանության նախարար ու պաշտպանության բանակի հրամանատար, իր ողջ կարողություններն ուղղելով բանակի զորացմանն ու նրա մարտունակության շարունակական բարձրացմանը։ Հանդիպմանը ներկայ էին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Այսօր Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Օմարի Լեռնանցքում։ Այն անցել է նախատեսված ժամանակացույցի, գրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությունը Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Այսօր Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանն ընդունել է մի խումբ եվրոպացի քաղաքագետների եւ հետազոտողների, որոնք ճանաչողական այցով Արցախ են ժամանել Կովկասի ինստիտուտ գիտահետազոտական կենտրոնի նախաձեռնությամբ։ Կարեն Միրզոյանը ողջունել է նրանց այցը Արցախ, նշելով, որ դա լավագույն հնարավորությունն է հանրապետությունում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ ճշգրիտ եւ անաչառ պատկերացում կազմելու համար։ Հանդիպմանը արտգործնախարարը ներկայացրել է Արցախի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, անդրադարձել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացին։ Խոսելով Արցախի միջազգային ճանաչման մասին, Կարեն Միրզոյանը նշել է, որ այն թույլ կտա վերջնականապես ամրագրել Արցախի ժողովրդի եւ իշխանությունների ձեռքբերումները անկախ պետականաշինության գործում։ Կարեն Միրզոյանը պատասխանել է հյուրերի հարցերին։ Քաշաթաղի շրջանում բերքահավաքն անկորուստ կազմակերպելու եւ հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու նպատակով շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի գլխավորությամբ Իշխանաձորում մայիսի 25-ից ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Ցանկատարածներում տեղակայվել են դաշտային հենակետեր, որտեղ հերթապահություն են իրականացնում համայնքների արժեշկամավորական ջոկատները եւ նկարար ծառայության աշխատակիցները։ Շրջանում մայիսի 31-ից սկսվել է հացատիկի բերքավակը, որն աճում կատարվում է Թոմասարում եւ Կովսականի ենթաշրջանում։ Հունիսի 16-ին նշված վայրերում ընդհանուր կատարվել է 334 հեկտար գարուհունց, 8 համայնքի դաշտերում եւ պետական պաուստային ֆոնդի հողատարածներում։ Ստացվել է 5874 տոննա բերք, միջինը 36.5 ցենտներ հեկտար բերքատվությամբ իսկ ամբողջ ընթացքում հնդվել է 1609 հեկտար, միջինը 36.5 ցենտներ հեկտար բերքատվությամբ։ Ստացվել է 5814 տոննա գարի։ Ցանկատարածներում աշխատում է 40 կոմբայն, որոնցից 12-ը շրջանին են։ 28-ը հրավիրվել են Սյունիքի մարզից։ Առաջիկա օրերին սպասվում է եւս 25 կոմբայնի ժամանում Սյունիքի մարզից։ Ինչպես սպասվում էր, Խոտածածկույթի չորանալուն պես մեծացել է ռդեղների բռնկման հավանականությունը։ Այդ պատճառով շտապում եւ մշակաբույսերի ցանկատարակներում մշտապես սպասվում են ռեզերվային միջոցներ եւ մարկային ուժեր բաղկացած 15-20 հոգու։ Նայած ձեռնարկված կանխարգելի բոլոր միջոցառումներին հնարավոր չի եղել խուսափել լրտեղների։ Արտանագրվել է 10 դեպք։ Մինչև հունիսի 12-ը եղած լրտեղները հաջողվել է շատ արագ տեղայնացնել եւ մարել։ Հունիսի 13-ից 15-ը բարբերաբար բռնկվել են արտեղների նոր օջախներ։ Շատ մեծ դժվարությամբ հաջողվել է արտեղները տեղայնացնել եւ անցնել, ցուցաբելով նյութական էական վնասներից։ Արտեհի Ցանկավորության աստիճանը շարունակում է մնալ բարձր։ Այդ պատճառով իրականացվում է խիստ վերահսկողություն, ինչպես նաև ձեռնարկում են միջոցներ ֆոնդը հնարավորինս արագ կատարելու համար։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արցախի Պետական համալսարանի եւ Բելգիայի Լուվենի Կաթոլիկ համալսարանի միջև 2014 թվականի հոկտեմբերին ստորագրված համագործակցության հրճակագրի շրջանակներում հունիսի 7-ից 10-ը Մայրբուհի պատվիրակությունը ռեկտոր Մանուշ Մինասյանի գլխավորությամբ աշխատանքային այցով եղել է Բելգիայում։ Երեք Մանուշ Մինասյանը հանդիպել է լրագրողների հետ եւ ներկայացրել այցի մանրամասները։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Այցի շրջանակներում հանդիպումներ են եղել Լյուվենի կաթոլիկ համասարանի ռեկտոր Վինսետ Բլոնդելի, համասարանի միջազգային համագործակցության գրասենյակի ղեկավարության, մի շարք ֆակուլտետների ղեկավարների, դասախոսների եւ հետազոտողների հետ։ Հանդիպումներում նախանշվել են համագործակցության հետագա ուղղությունները, քննարկվել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ուսումնական եւ հետազոտական ծրագրեր։ Համագործակցությունը մասնավորապես նախատեսված էր իրականացնել կրթական գործընթացներում իրականացվող հաջողված ծրագրի վերաբերյալ տեղեկությունների փոխանակումը կրթական եւ հետազոտական ոլորտներում կազմակերպական եւ վերլուծական խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումը ըստ Մանուշ Մինասյանի երրորդյա աշխատանքային այցի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքում նախանշվել են երկու համասարանների համագործակցության երկու հիմնական ուղղություններ՝ կրթական եւ հետազոտական։ Առաջին օրը կայացավ հանդիպում Լովենի կաթոլիկ համասարանի ռեկտոր Վինսենտ Բլոնդելի հետ։ Այս քննարկման ժամանակ հստակեցվեց համագործ համագործակցության առաջիկա տարվա հիմնական ուղղությունները դրանք երկուսն են առաջինը դասախոսների եւ ուսանողների փոխանակությունը եւ երկրորդը հետազոտական ծրագրերը։ Մայրբույի ռեկտորը նշել է նաև, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել փորձի փոխանակման եւ մասնագիտական կատարելագործման շրջանակներում դասախոսների եւ ուսանողների փոխայցելություններ իրականացնելու վերաբերյալ այն հանգամանքը, որ 2008-ին ուսումնական տարուց արդեն Արցախ պետական համալսարանում ներդրված է կրեդիտային համակարգ, զգալիորեն կարծում եմ, որ կոժանդակ է այս գործընթացները ավելի հեշտ անցնել, այսինքն կրեդիտների հավաքագրման գործընթացը կատարվում է նաև այդ համալսարանում համալսարանում եւ մեր ուսանողը կամ իրենց ուսանողը 6 ամսվա կամ 1 տարվա կտրվածքով ուսումնառության ժամանակահատված անցկացնելով այս կամ այն համալսարանում կարողանա իր կրեդիտները փոխանցել եւ որևէ խնդիր հետագա ուսումնառության առումով չի լինի։ Նշենք, որ այցն իրականացվել է Արցախի արտաքին գործերի նախարարության եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի աջակցությամբ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Բջջային կապի ամսական 1200 դրամ բաժանորդավճարն արդյոք արդարացված է։ Բելլա Լալայանի անդրադարձը։ Ղարաբաղ տելեկոմի մատուցած ծառայությունների հետ կապված խնդիրներն առաջանում են բարբերաբար, սակայն այլ ընտրանքի բացակայությունը բաժանորդին այլ հնարավորություն չի տալիս, քան հարմարվել մատուցված ծառայությունների եւ ворակի հետ։ Բջջային կապից օգտվողների կողմից բարբերաբար առաջ է քաշվում հետ վճարային քարտերի համար ամսական 1200 դրամ բաժանորդավճարի հարցը։ Վերջերս վարչապետ Արայք Հարությունյանի հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ մեր կողմից առաջադրված նույն հարցինի պատասխան գործադիր իշխանության ղեկավարը խոստացել է, որ հարցը կը կքննարկի անկերության հետ։ Իդեպ կառավարության ծրագիրը ազգային ժողովում ներկայացնելու ժամանակ վարչապետն անդրադարձ է կատարել հերահաղորդակցության ոլորտին, նշել, որ անկերության հետ կնքված պայմանագիրը հնարավոր չէ լուծարել, դրա փոխարեն գործադիրը կարողանում է ազդել անկերության գնային քաղաքականության վրա։ պայմանագիրը այո 35 տարով է կնքված, խնդիրներ կան եւ այլը, բայց ամեն դեպքում կառավարությունը կարողանում է ազդել սակագնային քաղաքականության վրա։ Ինչ են կարծում ժամանակը չի արդյոք այս բաժանորդավճարը գոնե հանել։ Տեղին է ձեր առաջարկությունը, մանավանդ որ բոլոր համայնի հանդիպումներում այդ բաժանորդ հավճարի հետ կապված խնդիր է եղել, քննարկման փուլում է։ Սեփականատերը ներդրողը ինչ ասում, ասում է այդ բաժանորդ հավճարը, որ իջեցնենք, զրոյացնենք, մենք կորուստ ենք ունենալու այսքան գումար։ Դա նշանակում է, որ մեր ներդրումները մենք հետ չենք ստանալու։ Մենք պետք է հասկանանք, ամեն մի ներդրում պետք է ապահովի հետ գրող։ Ներդրողը պետք է այդ գումարը հետ ստանա։ Շահումյանի շրջանում հավաքագրված գումարը չի հերիքում այդտեղի սпасարկող ազնագազմի աշխատավարձը վճարելու եւ դիզվարելիքի համար, որ այդ վշկաները, որը կա, աշխատեցնելու առումով։ Տարածքը նոսր բնակեցված, ներդրումները պահանջում են շատ մեծ, հետ գնումը շատ փոքր։ Խնդիր ունեն։ Դրա համար բանակցություններ գնում Իսկ բաժանորդ հավճարի գանձման համար, ինչպես նշում է վարչապետը, Ղարաբաղ տելեկոմ ընկերությունն իր պատճառներն է ներկայացնում։ Համացանցը արդեն հասանելի դառնալուց հետո բջջային կապը քչանում է, համացանցային կապը ավելի ակտիվանում, ավտոմատ մուտքագրումները քչանում։ Եվ 2015 թվականի 5 ամսվա արդյունքները պլանավորածից ցածր են։ Սա խնդիրներ են, որոնք մենք պետք է լուծենք։ Սակայն դա չի նշանակում, որ բարձրացված հարցը տեղին չէ։ Մենք բանակցում ենք ընկերության հետ, նշել է վարչապետը։ Բելալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության անասնաբուժության տեսչության կողմից ողջվել է, որ Շուշի քաղաքում առևտրի համար չնախատեսված հակասանիտարական պայմաններում եւ առանց համապատասխան անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի իրականացվել է մսամթերքի բակային վաճառք։ բաճարկ. Մսի պիտանելիությունը ստուգելու նպատակով Շուշիի անասնաբուժական սպասարկման կայան պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում իրականացվել է լաբորատոր փորձակնություն, ինչի արդյունքում ողջվել է, որ սննդի մեջ օգտագործելու համար այն պիտանի է։ Սակայն հաշվի առնելով, որ վաճառքը իրականացվում է առևտրի համար չնախատեսված հակասանիտարական պայմաններում եւ առանց համապատասխան անասնաբուժական փաստաթղթերի, անասնաբուժության տեսչության մասնագետների հանձնարարականով ճիրացված մսի հետագա վաճառքը նշված պայմանների պարագայում արգելվել եւ հանվել է վաճառքից։ Տեսչությունը քաղաքացիներին նաեւ կոչ է անում առանց համապատասխան անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի եւ առևտրի հակասանիտարական պայմանների դեպքում չգնել մսամթերք։ Ստեփանակերտի ակադեմիկոս Արմեն Թախտաջյանի անվան բուսաբանական այգու բնակարանային շահագործման ընկերության եւ Սան Մակրուն կազմակերպության բանվորներն ամեն օր վաղ առավոտից զբաղվում են կանաչապատման ու բարեկարգման աշխատանքներով, ինչպես նաեւ աջակցում փողոցներում, մայթերում ու բակերում, զբոսայգիներում, հասարակական վայրերում պատշաճ մակրություն պահպանելուն։ Փխրեցվում, պարարտացվում են սիզամարգերը, ռոռոկվում կանաչ տարածքները, ցաղկանոցները, մադղաշ տնկինները, վարդի թփերը։ Մի շարք փողոցներում եւ պուրակներում հատված սարերը փոխարինվել են նորերով, ձևավորվել ու երիտասարդացել։ Բուսաբանական այգու տնօրեն Համլետ Դավթյանի հավաստմամբ ամրան այս շրջանում ցաղկաբույծ այգեգործների, հիմնարկի բամբուրների ջանքերը գլխավորապես ուղղված են մայրաքաղաքի կանաչ պուրակների, ցաղկուն եւ գունեղ սիզամարգերի պատշաճ խնամքին ու ներդաշնակ աճին, քաղաքի գեղեցկության ապահովմանը։ Մահացել է Ամերիկահայ գործարար բարերար Հայաստանի ազգային հերոս Քրքրքորյանը Լաս Վեգասի հսկան, որը մեծ դեր է խաղացել խաղատների քաղաքի կայացման գործում եւ տարիներ շարունակ ֆինանսական մեծ օգնություն է ցուցաբերել Հայաստանին 98 տարեկան էր։ Լեգենդար բիզնեսմենը Forbes-ի գնահատականով աշխարի 393-րդ ամենահարուստ մարդն էր, որի կարողությունը գնահատվում է 4 միլիարդ դոլար։ Սպիտակի երկրաշարժից հետո եւ շրջափակման տարիներին Գրիգորյանը մեծապես օգնել է Հայաստանին ու Արցախին։ Նրա հիմնադրած Լինսի հիմնադրամը 2001-ից ի վեր 151 միլիոն դոլար է տրամադրել Հայաստանին ճանապարհների վերակառուցման, մշակութային հաստատությունների վերանորոգման, աղետի գոտու բնակարանաշինության եւ 21 միլիոն դոլար Հայաստանում փոքր եւ միջին ձեռներեցության զարգացման համար։ 2004 թվականին հայրենիքին մտուցած բացառիկ ծառայությունների համար նրան շնորվել է Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն Հայաստանի ազգային հերոսի կոչում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է եղել Քրքրկորյանի մահվան կապակցությամբ։ Հերագրում մասնավորապես ասված է. Խորցավ ապրեցի, լսելով հայ մեծ բարերար Հայաստանի ազգային հերոս Քրքրկորյանի մահվան լուրը։ Համոզված եմ, այս ցավը Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում կիսում են բոլորը։ Որպես ձեռներեց եւ գործարարն արդեն իր կյանքի օրոք դարձել էր լեգենդ եւ վայելում էր միջազգային հեղինակություն, դարձել էր վերապրող հայի աշխատասեր, իմաստուն, բարի ու համեստ մարդու օրինակ։ Նրա ստեղծած լինսի հիմնադրամը Հայաստանի ժողովրդին սատարեց ցաներ պահի, օգնելով հաղթահարել դժվարությունները եւ դուրս գալ զարգացման ուղի։ Հիմնադրամի իրականացրած ծրագրերը նոր շունչ հաղորդեցին Հայաստանի տնտեսությանը, լրջորեն փոխելով մեր երկրի նկարագիրը։ Համոզված եմ, որ մեծ հայորդու Հայաստանի ազգային հերոսի լուսավոր հիշատակը միշտ վառ է մնալու եւ մեր ժողովուրդը հիշելու է նրան հպարտության ու երախտագիտության զգացումներով։ Ցավակցում եմ բոլորիս այս մեծ կորստյան կապակցությամբ, մասնավորապես ասված է Հայաստանի նախագահի ցավակցական հերագրում։ Միացյալ Նահանգների հայկական համագումարն իր խորը վշտակցությունն է հայտնել ամերիկահայ գործարար միլիարդատեր բարերար Քրքրքորյանի մահվան առնչությամբ։ Խորապես վշտացած եմ Քրքրքորյանի մահվան բոթի առնչությամբ։ Նա Հայաստանի ընկերն էր, հայկական համագումարի ընկերը եւ ցանկացած վայրում գտնվող հայի ընկերը։ Ես մեծ պատիվ եմ ունեցել հյուրընկալելու Քրկորյանին Հայաստան կատարած պատմական ուղևորության ժամանակ։ Նա մեծ գործ է կատարել մեր հայրենիքում իր հսկայական առատաձեռնությամբ։ Նշել է ԱՄՆ հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի ղեկավար Հրայր Հովնանյանը, անգնահատելի համարելով նաև հայ մեծանուն բարերարի դերը հայկական տնտեսության ամրապնման մեջ նա հպարտ էր իր ժառանգությամբ, իսկ ես հպարտ եմ նրան այսքան տարիներ ճանաչելու համար, ընդգծել է Հովտանյանը։ Մարզասերների համար Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, Հայաստանի սպորտի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը եւ մարզաշխարհի ներկայացուցիչներ մեծ շուկով դիմավորեցին Բաքվից վերադարձած հունահռոմեական ըմբշամարտի Հայաստանի թիմին։ Եվրոպական խաղերի արծաթե մեդալակիր Միհրան Հարությունյանին, Ռոման Ամոյանին, Կարապետ Չալյանին եւ Մաքսիմ Մանուկյանին։ Մեր տղաները արդեն հերոսներ են։ Ինձ համար այս մեդալը մեծ հաղթանակ է։ Միայն իրենց որոշումը, որ պետք է մեկնեն եւ Բաքվում կռվեն, ինձ համար արդեն հաղթանակ է։ Իսկական հայ մարզիկ է, իսկական հայ տղամարդ։ Ես ուրախ եմ, որ մեր քաջ տղաները ոչ միայն մասնակցեցին, այլև Հայաստանի դրոշը բարձրացրին Բաքվում եւ մեր ազգի պատիվը բարձր պահեցին։ Շնորհակալ եմ նրանց ծնողներին, որ այսպիսի ворթիներ են մեծացրել։ Թող այսպիսի հաղթանակները շատ լինեն, ասել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն։ Երեկոյան ժամերին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ տեղտեղ հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 5-ից 10 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 23 մետր հեռավորությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 18, ցերեկը 26-ից 31 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումն սպառված է։